Да ви кажам, искрено денеска имав еден благословен саботен ден и за тоа највеќе е крив Јани, затоа што имаше силна проповед и благословена, верувам и за сите вас. Па, сега не знам дали ќе продолжам во тој истиот дух. Проповедата која што сакам да темата што ја имам за вечерва, е можеби не толку величествена како утрешнава, утринскава, меѓутоа жешка. Но сепак верувам дека ќе биде на наш благослов. Имено станува збор за нешто што мислам дека е проблем и кој што не засега верувам 100% од нас. Нека ми измени некоја ако наистина не е засегнат, засегнат од една ваква човечка слабост, односно нешто што е вообичаено за грешната човечка природа. Ке отвориме напред во Јованово Евангелие 9 глава. Имаме многу стихови. Верувам дека ќе ги покриеме сите, затоа што сите се значени. Евангелие по Јован 9 глава. Ова е она исцелување на слепиот, меѓутоа првите стихови не се битни. Први стих, и кога заминуваше виде човек слеп од раѓање, Исус го виде, и неговите ученици го прашаа, Рави, кој сгрешил, тој или неговите родители, да се родил слеп? Внимавате што прашуваат учениците, го прашуваат својот учител, нормално, учителот да им објасни, дали е роден слеп поради гревовите своји или поради гревовите на неговите. Значи, очекуваат одговор или тоа, или тоа. Човечки суд, човечко разсудување. И тоа Исус што ќе им одговори? Нити не сгрешил ни тој, вели во третиот стих, ниту неговите родители, туку за да се пројават Божите дела врз него. Читаме во Лука 13 глава. <clears throat> Лука 13 глава, од 1 до 5. Во исто време дојдоа некои и го известија за галилејците, чија што крв пилот ја измеша со нивните жртви. Имено ова е случај, кога неколку галилејци ќе дојдат принесувајки жртва во храмот, пилат ќе ги убие, на тој начин, значи, значи ова мешање на крвта со жртвите. И тој одговори им рече, мислите ли дека тие галилејци беа повеќе грешни од сите други галилејци, затоа што настрадаа така? Не ви велам, не ви велам, но ако не се покајате, сите ги загинете така. Или мислите дека оние 18 души врз кои што падна силоомската кула, значи некоја несреќа што се случила, и ги уби, беа повиновни од сите луѓе кои живеат во Јерусалим. Не ви велам, но ако не се покајате сите ќе загинете така. Зошто Исус вака им одговара? Зато што знае што размислуваат, каков е нивниот суд. Видите, во првиот случај не биле поштедени И самите ученици верувале, тогаш постоело верување дека ако некој се роди со маана, дека најверојатно е поради тоа што е грешен. Таквиот е голем грешник. И тоа е некој вид казна од Бога. Или е во овој случај некои загинале, значи се случила некоја несреќа, како што денески ги имаме многу по светот. И немојте неслучано да мислите дека тие се погрешни од вас, па затоа тоа ги снашат. Тоа видите, луѓето, ние како луѓе, многу често грешиме во проценката на нештата. Судиме според расположивите информации што ги имаме, според она што ќе го слушнеме, може би до некаде може да бидеме попрецизни според она што ќе го видиме, меѓутоа знаете дека не секогаш е така како што изгледа. Да читаме во Исаја 55 глава. <clears throat> Исаја 55 глава. Што велат овие стихови 8 и 9? Исаја 55, 8 и 9. Зошто вашите мисли не се мои мисли, и моите патишта не се ваши патишта. Слово е Господово. Небото е високо над земјата, така и моите патишта се над вашите патишта И моите мисли се над вашите мисли. Бог сака да каже, начинот на кој што тој гледа, на кој што тој просудува, во однос на нашиот, на нашиот начин е колку далеко, <laughs> колку различен. Од небото до земјата. Значи, ако ние сакаме да донесеме исправен суд за нештата, ние треба да се ускладиме според неговиот суд, неговиот пат. Што да правиме ние, кутрите грешници, кога такви сме по природа. И тоа, <clears throat> послушайте го стикот во 25 иот псалм, псалм 25-ти. Осми и девети стих. Господ е благ и праведен, 25 псалм, 8 9 стих. Господ е благ и праведен, затоа ќе им покаже пат на грешниците. Иако сме грешници, Бог ќе ни го покаже својот пат, својот начин, меѓутоа внимавајте 9 стих. Тој ги води, кој? Кротките во правда, ги научува кротките на својот пат. Кои се овие кротки? понизни со други зборови. Понизните се тие, замислите си, ако вие имате свој начин на гледање и судење на нештата, и ако немате понизност, тешко дека ќе можете да го прифатите Божиот начин на проценка на нештата, на, на, на неговиот суд. Значи. Која сме кај ова, кој бил најкроткиот човек што е, го познавате во Библијата? Точен одговор. <laughs> Тоа го очекувам, меѓутоа ќе спомнам први Мојси. Да, Мојси бил најкроткиот, меѓутоа не издржал, <laughs> а сепак до самиот крај. Знаете на крај што направил таму и затоа и ете не можел да ја видел хананската земја, меѓутоа не е влегол. Иако знаеме понатаму што се случува, тоа не е темата. Меѓутоа Исус е оној кој што ни е вистински пример за се. Погледнете преку следниве неколку стиха каков е Исусовиот суд, како Исус гледа на нешта. Ова е вистински пример за секој од нас, затоа што, како што кажав, нема, не верувам дека има некој од нас кој што не се вплеткал во вакво нешто. А, значи, Јован пета глава ќе читаме, Јован пета глава. 30 и 31 стих. Јован пета глава, 30 и 31 стих. Јас ништо не можам да правам само од себе, овеле Исус. Како што слушам, така судам. И мојот суд е праведен, зашто не ја барам мојата волја, туку волјата на оној кој ме прати. Имајат овде вели, само од себе не може да прави ништо, како што слуша, така суди. Што слуша, кого слуша, се видиме. 19 стиг да го прочитаме. Да, и 31-иот. Го заборавив, ако јас сведочам сам за себе, 31-иот, моето сведочство нема да биде вистинско. 19-иот. А Исус пак во одговор им рече, вистина, вистина ви велам. Синот не може ништо да прави само од себе, ако не види што прави таткото, зашто оно што го прави таткото, истото го прави и синот. Значи Исус просудува според она што го слуша, според она што го гледа, што прави неговиот отец. Информации добива од вистинскиот извор. Се дотиме во Исаја 11 глава, да видиме, да видиме што е проречено за него, Исаја 11 глава. Трети стих. Господовиот страв ке го вдахне, не ке суди според виденото, не ке просудува според чуеното. Како тоа предходно во Јован читавме дека суди според тоа што го слуша, а овде вели не ке суди според виденото и според чуеното. 11 глава, трети стих е тоа. Меѓутоа да ги прочитаме во целина овие 3-4 стиха од првиот почнувајќи. Ке изникне фиданка од јесеевите пенушки, стебло ке никне од незиниот корен. Ова е проштото за Месијат, за Исус. Господовиот дух ке почива на него. Дух на мудрост и на разумот, дух на совет и на сила, дух на знаење и на страв Господен. Господовиот страв ке го вдахне, не ке суди според виденото, не ке пресудува според чуеното, туку ке им суди по правда на бедните и прав суд ке им изрече на, на својот на бедните на земјата со обичот на своето слово ќе го шибне силникот, а со здивот од устата ќе го убие безбожникот. Како суди Исус? Не според виденото, не според чуеното, што ќе го слушне од овој, од оној, туку што слуша од Отецот и што гледа од Отецот. Информациите, односно судот, го добива од Отецот. Зарем ова не е една, една понизност, една кротост, што Исус ни ја дава. Како, како а, пример за нас и какви ние треба да бидеме во просудувањето на нештата. И дали забележавте овде, ке се исполни со Свети Дух, односно Светиот Дух ќе почива над него. Повторно, како и во онаа тема, кога зборувавме дека треба да вклучиме мозок и да не дозволиме да бидеме изманипулирани во било која област, треба тој ум да ни биде воден од Светиот Дух. И повторно и во овој случај, не треба да си дозволуваме да судиме според виденото, според чуеното. Не туку то, повторно светиот дух треба да ни даде информација, односно да не вдахне со вистинскиот суд, како што Отецот, како што Исус суди. От инако би се нашле во проблем, ќе видиме во каков проблем. <clears throat> Јован 8 глава, Јован 8 глава 15 и 16 стих. Вие судите според телото. Пред оно што го гледате. Со други збори. Јас не му судам никому. И ако и судам, мојот суд е вистински, зашто не сум сам. Туку јас и мојот татко кој ме прати. Кога Исус е нашиот вистински пример, да видиме сега каков совет ни дава. Малку поназад во Јован 7 глава. Да ги послушаме овие стихови. Јован 7 глава 24 стих. Не судете по надворешниот изглед, туку судете праведно. Колку пати сме се нашли во ситуација да судиме според она што го гледа? И кој од нас е имон на вакво нешто? Туку да прочитаме повторно во контекст, почнувајќи од 19 стих. Што е веле Исус на на собраниот народ на израелците овде, ова е стих што изотрина да го спомна и Јани, зар Мојсе не ви даде закон, но некој од вас не го исполнува тој закон. Зошто сакате да ме убиете? Народот говори, бесе во тебе, кој сака да те за да го прават будал. Да не знаеш што зборуваш. Исус во одговор им рече, направи едно дело и сите се чудите. Затоа си ви го даде обрезанието, некако тоа да е од а туку од татковците, па вие во сабот обрезувате човек. Знаете, ако осмиот ден, кога требало да се обрже детето, се паѓа во сабота, тие не пропуштале такво нешто. Ќе го обрежат во сабота а Исус излечил цел човек во сабота, ти велат, а како тоа? То не може така. Повторно човечкиот суд. Па еве, читаме понатаму. А, значи, Јован 7 глава, кажа во контекст од 19 стих, сега сме кај 22-иот. Затоа Мојсија ви го даде обрезанието, некако тоа да е од Мојсија, туку од татковците, па вие во сабот обрезувате човек. Ако човек се обрезува во сабота, за да не се наруши Моисеевиот закон, зошто се лутите на мене дека в цел човек во сабот? И, оној 24-тиот, не судете според надворешността, не судите онака како што гледате, зашто не е се онака како што гледате. Вашиот суд е според поинакви мерила. А забележавме, Бог им го предава својот суд, начин на како гледа на работите на кротките. И тоа овде имаме фарисеи. Луѓе кои што далеко од тоа дека биле кротки. Туку го наметнувале својот суд. Не судете по надвршниот изглед, туку судете праведно. Не ви сакам да зборувам ова и овој случај е еден друг што ќе го спомнеме, го користат други, за да ја омаловажат саботата, меѓутоа далеко од тоа, тоа е друга тема. Да отвориме се и да читаме во Матеј 12 глава. Матеј 12 глава. Слично нешто, сличен случај. Од првиот стих, Матеј 12 од први стих. Во на време Исус минуваше низ посевите во сабота, а неговите ученици огладнеа и почнаа да кинат класи и да јадат. А фарисеите, штом го видоа тоа, му рекоа, гледај, твоите ученици прават што не е дозволено да се прави во сабота. А тој им рече, зар не сте читале што направи Давид кога огладне тој и оние кои беа со него? Како влезе во Божиот дом и ги изеде изложените лебови, што не смеја да ги јадат ни тој ни неговите другари, а само свештениците. Знаете за кој случај стана озбор, нели? Давид е во бегство, бега од Саула и доаѓа кај храмот таму кај Ахимелек, свештеникот, и првен го лаже, потоа затоа што се гладни, бара да јаде и ете, му било дозволено, Ахимелек му дозволило да му даде, значи, од оние 12 леба кои што вообичаено стоеле на масата за лебови во, во храмот кој што само свештениците можеле да ги јават. И знаете ли дека поради ова, потоа Ахимелек и 85 свештеници ќе го изгубат животот. И сега Исус го користи овој случај за да го појасни случајот на кинењето на класија во сабота. Тоа сте човечки, како, ако гледаме, што би просудили ние тука? Ова е неправедно, како тоа? Давид воопшто не постапил како што треба тоа, Меѓутоа, како што кажавме порано, нашите мерила се сосема поинакви. Знаете, ова, ова сака да каже нешто, дека има нешто во Божјата милост што го прави неговиот суд, многу поинаков од она што ние како луѓе, грешници, можеме да просудиме. А ние треба да ги, измер... да ги израмниме нашите мерила на гледање на нештата, на судење според неговите не е се онака како што изгледа. Знаете дека еднаш зборувавме, ако добро се секјавам на оваа тема, дека Бог не повикува да бидеме порота. Еден ден ние ќе се најдеме како поротници и ќе судиме на оние кои што нема да се спасат, дури и на ангелите, односто на паднатите ангели. Замислите си Замислете се се во една таква улога. Какви мерила на суд треба да имате? Еве, ќе прочитаме Откровение 24. Откровение 24. Токму тоа, кажува овој стих. Откровение 24. <clears throat> и видов престоли и на оние кои седеа на нив им беше дадено да судат и душите чии глави беа исечени заради сведоштото за Исуса и за Божето Слово, кои не му се поклонија на зверот и на неговиот лик и кои неа примија ознаката на своето чело и на својата рака тие оживеа и царуваа со Христа илјада години. Ова е тој период на илјада години кога знаеме дека спасените ќе бидат порота, судска порота и ќе учествуваат во судењето на останатите, кои што не биле спасени, и на паднатите ангели, Ама за, дали забележуват што вели стикот? Оние кои што седеа на нив, им беше дадено да судат. Бог им даде да судат. Да судат според неговите мерила, нормално, затоа што тоа се оние кои што се покажале кротки и понизни и дозволиле да преку светиот дух бидат научени да судат онака како што Бог суди. А како Бог суди? Иде ми подосна. А, знаете, ова, ова е, може да се покаже како многу голем проблем, посебно кога станува збор за решавање на црковни работи. Знаете, постојано знаеме да се соочиме со некој момент каде што треба да се пресуди правилно. Во прво послание до Коринќаните во шеста глава, Прво послание до Коринјаните 6 глава. Овие стихови се однесуваат на на ситуација во која што, која што е опишена како след. Че ако имаме ние меѓу себе некој спор, срамно е да одиме и некој од светот, корумпиран обично судија или некој кој што нема врска од морал, или од правда да го решава нашиот случај. Кога ние се стремиме да влеземе во една судска порота на небото. И еве да почитаме вториот стик што вели: Или не знаете ли дека светите ќе му судат на светот? И ако вие ќе му судите на светот, не сте ли достојни да судите во сосем мали спорови, некои што се јавуваат меѓу вас? Не знаете ли какви им судите на ангелите? А колку повеќе тогаш работите во животот? Во обичаените спорови? Ке одиме малку во предходната глава, прво, прво пета глава. Овде станува збор за некој блудник кој што бил истеран од заедницата. Че читам во контекстот 9 стих ќе почнам. Значи од 9 стих па значени се 12 и 13 не, не ќе ги истакнеме. Викто од 9 стих. Ви пишува во писмото да не се мешате со блудници. Не воопшто со блудници на овој свет или со лакомци или со разбойници или со идолопоклонници, зошто тогаш би требало да излезете од светот. Но сега ви пишувам да не се дружите со оној кој се нарекува брат, а блудник е или лакомец или идолопоклонник или хулник, или пијаници, или разбойник. Со таков и да не јадете. 12 стих. Зашто не ми се паѓа мене да ги судам оние кои се надвор. Павле вели. Зар вие не им судите на оние кои што се внатре? А Бог им суди на оние кои што се надвор. И го завршува, ја завршува оваа глава, отстранете го злиот од својата средина. Што правиме кога се наоѓаме во една ваква ситуација? Пазите ли? Имате некојаш отворен греф, нешто што сите го гледаат. Тука е веќе јасно, како што е и случајот. Такви одвели треба да се отстрани од вашата средина, меѓутоа многу внимателни треба да бидеме, ако сакаме да постапиме онака како што Бог постапува. Да читаме кратко во Второ Солуњаните трета глава. Има едни прекрасни стихови. Второ послание до Солуњаните трета глава. 13 до 15. А на вас, браке, да не ви се доседи да правите добро. Ако пак некој не го послуша нашето слово преку посланието, означете го и не се мешате со него за да се засрами. Или во случај ако треба да се донесе пресуда да биде тргнат од заедницата. Но не го сметајте за непријател, туку предупредувајте го како брат. Дори во такви случаи, знаете што вели Светто Писмо во второ Второзаконие 17.6, пета седа, Двајца или тројца сведоци. Од еден сведок не може да се утврди ништо. Сега направена мала дегресија, а, кога сме кај Исуса, како бил осуден? Му донеле двајца лажни сведоци. Тоа што се однесува на оној човечки суд. Меѓутоа, послушате да се оваа мисла што деновиве така ја читнав и навистина е прекрасна. Ако е што се однесува на тоа дали имаме три личности во тројството или се две, како што некои денеска веруваат, и тоа адвентисти. што во суштина понел Исус на крстот. Значи, тој стана грев за сите нас. Тој умре како грешник. Што понесе на крстот? Гревовите на целото човештво. За да, видите, за да вие осудите некого за гревовите на целото човештво, треба да имате барем мајмалку двајца сведоци. Кој единствено може да посведочи за сите гревови на целото човештво? Бог, ама треба двајца сведоци најмалку. Значи Исус е едниот член од тројството, му уште двајца сега треба да посведочат за сите тие греови. Кои се тоа? Значи има уште двајца, и ово е едниот три. Светиот Дух и, и Отец. нормално. Тоа беше една мала дегресија. Значи треба во понизност да ги прифатиме Божите мерила на суд. Пазите, ова е значи, поле на кое што често пати, многу пати грешиме. Гледаме и судиме спред она што го гледаме, спред она што го слушаме, но не секојаш е така. Зачитаме да во прво послание до Коринјаните втора глава. Прво послание до Коринјаните втора глава. Познати си овие стихови. од 11 до 16. Зошто кој од луѓето знае што е во човекот? Можеме ли ние, можам ли јас да знам што е во, во, во, во Зоки? Кој од вас суштот може да знае? Освен човечкиот дух кој е во него. Тој, тој самиот знае. Така никој не знае што има во Бога, освен Божиот дух а ние не го приевме духот на светов, току духот кој доаѓа од Бога, за да знаеме што Бог милостиво ни дарува. Па и тоа не го зборуваме со зборови научени од човечка мудрост, туку со зборови научени од Духот Свети, споредувајќи ги духовните, споредувајќи ги духовните работи со духовното. Ова се вклопува во утринските стихови. Како проучуваме, како доаѓаме до некоја драгоцена вистина, споредувајќи ги духовните работи со духовно со духовното. А душевниот човек, телесниот човек, не го прима оно што е од Божиот дух. Зашто тоа е безумство за него и не може да сознае. Зашто за тоа треба да се расудува на духовен начин. Каков е тој духовен начин? Како делување на светиот дух. Само така можеме да знаеме. Никако поинаку. И така можеме да просудиме, како што Бог сака. Духовниот човек пак испитува се, а него никој не го испитува. Зашто кој го познава Господовиот дух за да го поучи? Кој го познава? А ние го имаме Христовиот ум. А што е Христовиот ум? Павле ки ни каже во Филипијаните 2 глава, се сегавате на тој текст таму. Имајте ја истата мисла, истиот ум Христов, кој што не го сметаше за грабното, вели тоа, што го имаше горе, туку се понизи, понизи Пазите, ова е она што е потребно за да го примеме Божиот суд, односно неговите мерила, да судиме според неговите стандарди и мерила, се понизи и не себично се даде себе си како жртва. Ова ја малку го парафразирам. Христовиот ум е понизност, не себичност. Таквиот и може да го прими Светиот Дух, да може да просуди онака што Бог посудува. Кога сме кај прва Коринќаните, прва Коринќаните четврта глава ќе отвориме и читаме од 3 до 5. <clears throat> четврта глава од 3 до 5. Павле вели за мене се малку ми значи што ме осудуваат вие. Што ме осудувате вие, се извинувам. Тоа малку ми значи. Или и друг човечки суд. А ни самиот јас не се судам себе си. Зашто не знам дека сум виновен во нешто, но со тоа не, не сум ни оправдан. Туку Господ е тој кој ќе ме суди. Затоа, внимавајте сега овој стих, не судете ништо пред време, пред да дојде Господ, кој ќе го извади, извади на виделина, на видело скриеното во темнина и ќе, го, ќе ги открие намерите на срцата и тогаш секој ќе ја прими по фалбата од Бога. Што не упатил овој стих? Бог, знаејќи каков е нашиот човечки суд површен, судиме според она што гледаме, што го слушаме. И често пати, ја ќе кажам 99% од случаевите грешиме, затоа ни вели, почекајте, не судете пред време. Знаете, ние често пати сме онака полни со праведност, веројатно она само праведност, ништо друго, За да, кога ќе видиме нешто, забележиме, не знам, си заклучиме нешто во нашиот ум, скокаме веднаш да осудиме. Овој стих не поучува да не судиме пред време, туку да чекаме на што? На Господа. Зошто? Зато што <laughs> неговите мерила, неговите стандарди се вистински и исправни. Че не треба да брзаме со нашите заклучуци врз основа на оние информации што ги имаме. Послушайте ја сега овој цитат, Елен Вајт, во кој што таа вели, виновниците мора да ја осознаат својата состојба. Мораме трпеливо да чекаме и да не паднеме во безхрабрување. Значи, ако сте свесни дека, еве, не, нешто се случува, нешто зло се случува во, во редовите, на црквата, не знам, вашата заедница, дом или било што, Чекајте и не се обескрабрувајте при тоа, оти Бог ги има осмислено сите своји планови. Зар може на Бога нешто да му излезе од контрола? Додека ние сме оптоварени, потресени, но и трпеливо и понизно чекаме, нашиот невидлив помошник врши работа, и видите каква работа врши Бог, што ние не можеме да ја видиме и што? Ќе предизвика такви околности, кои според неговото провидение Или ќе предизвикаат реформа кај тој, таа, или пак ќе ги одвојат овие полуобратени членови што го сакаат светот од верниците. Интересен цитат. Чекаме понизно, иако може би оптоварни, потресени од целата таа ситуација, но не истрачувајте со свој суд, чекајте на Господа, тој има се во своји раце и вели, ќе предизвика такви околности, Да, или тој се реформира, што нормално Господ највеќе го сака таквото нешто, или пак ќе излезе се на видели. И тој самиот ќе си тргне по својот пат. Или Господ го познава секој случај и знае како да се справи со него. Нашата мудрост е оградичена до некаде. Доека пак безкрајната мудрост че неговата божествена мудрост го гледа крајот од почетокот. Е тоа ние не можеме да видиме. Ние некојаш до тука гледаме. И ништо повеќе од тоа. А камо ли да го видиме крајот? Не, Бог ја има таа бескрајна мудрост за да го види крајот од почетокот и знае како да делува, знае што, што да прави, како да прави. Ние можеме често пати да донесеме такви мерки, такви судови што ќе бидат катастрофални и за другиот, а може би и за самите нас, а до тоа ќе дојдеме при крајот. Значи, со каква мерка мериме? Откровени 11.1. Откровени 11.1. И ми беше дадена мерачка трска слична на стап и ми беше речено стани и измери го Божиот храм и жртвеникот и оние кои се поклонуваат во него. Што значи ова? Мерење со суд. Ова е Божијата мерка. А со која мерка ние мериме? Марко 4.24. Марко 4.24. И им рече, внимавайте што слушате, со каква мерка мерите, Со таква и ќе ви се мери. И ќе ви се придаде вам кои слушате. Што значи ова? Ако мериме со наша мерка, со таква и ке ни се мери. Со каков суд ние судиме, ние всушто самите се осудуваме. Видите, зашто е страшно ова нешто? Наместо да ни суди Бог, а како суди Тој? Тој го видовме Давид во една таква ситуација, а Исус го користи тоа како пример за да ги оправда учениците кои кинеле класи. И кажавме, и пак ја повторам, има нешто во неговата милост што ние не можеме да го сватиме. Нашите мерки се многу поинакви. Мате 7.2. Не судете, за да не бидете судени, тој првиот стих, зашто со каков суд судите, со таков ќе ви се суди, и со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Да спомнаме жената во прелюб. Сите ја изнесуваат и ја судат прелюбница, треба да умре, да биде каменувана. И тоа дали Исус ја осудил, или и простил сушност. Каков е неговиот суд? Какви се неговите стандарди? Нашите, знаете, ние често пати знаеме како луѓе да имаме двојни стандарди, двојни арши. Еднаш вака гледаме, друг пат така гледаме. Кај че не го најдеш крајот? Филипијаните 1.9 Забележите го овој стих. Филипјаните 1.9. И затоа се молам вашата љубов да изобилува се повеќе и повеќе во сознавањето и во секакво расудување. Кога расудуваме, кога судиме, што треба да изобилува вашата љубов, што е можно повеќе и повеќе. Знаете, во една прилика го слушнав Дак Бачелор и знаете што вели? И право го кажа тоа. Кога судите, значи кога нешто проценувате, расудувате, а знаеме и сваќеме каков е нашиот суд и колку сме ние способни да просудиме, тогаш ако веќе сме решили да просудиме, и е, нормално се случува да сгрешиме, барем да сгрешиме на страната на милоста, а не на страната на правдата. Подобро да сгрешиме на страната на милоста, отколку на страната на правдата. А обично нашиот суд е суров. Ми сме сурови по природа, так, таква е нашата природа. Скокаме и веднаш судиме. Според ете, она што ке ни, ке, ни се склопат некои коцкишки, онака како што ке ни се склопат и тоа е тоа, мегуто не е. Тоа е само наше мерило. <clears throat> Любовта да изобилува во, на, во вашето расудување. Јаков 2.13. Јаков 2.13. Како што кажав, не знам дали некој е имун на ова нешто, значи оваа тема е првенствено први за мене, па од мене почнувајќи понатаму. Јаков 2.13. И како што гледаме е сериозно прашање, затоа што ако ние не ја смениме мерката и нашето мерило, самите себе ќе се осудиме. Ке не биде судено според нашето мерило. Како ние судиме, така навтоц. Јаков 2.13 Зашто судот нема милост кон оној кој не покажува милост. Милоста слави победа над судот. Тоа е вториот дел, издвоено први. А ако во вашето расудување изобилува љубов, љубов, љубов, тогаш вашите стандарни мерки ќе бидат според милоста. Uh, овде можеме да ги спомнеме стиховите Блазе, Блажен е оној, кој што ќе биде, ајде да се ја подсетете, дел од блаженствата. Блажен е милостивиот, Ајде да отидеме во Матеј, се извинувам, сега за момент. Матеј 5, Блажен и милостивиот, зато што ќе биде помилуван. Да, блажени се милостивите, зато што ќе бидат помилувани. А, а што значи ова милоста да слави победа над судот? Во псалмите се вели дека на едно место, оно место кое што ако не се случило, нема, немаше да бидеме живи, се сретнале милоста и правдата и се излюбиле. <laughs> Така вели псалмот. Се бакнале. Крстот Голготски. Тука се сретнале милоста и правдата. Ама, што славеше победа? Дали Бог, ако Бог гледаше по правда, според нашите престапи, кај ќе бевме? <laughs> токму таму. Милоста слави победа. Затоа што Исус мери според стандардите на својот Отец, така и ние треба да мериме. Ако веќе мериме. Најпаметно е да не мериме. <laughs> да внимаваме, затоа што сме слаби, ранливи, ќе не повредат и веднаш судиме. она, она случка во Матеј 18 глава. Не ја читаме, ќе спомнеме само со... Само се подсетам. Царството небесно е слично на некој си цар кој сакал да ги среди сметките со своите слуги и едниот му должил колку беа 10.000 таланти, сума која што никојаш во животот не можел да ја врати. Му било простено, ама истиот тој не му му должеле ситни некои стотина денарии, значи три месечни плати тогашни, и тој не сакал да му прости на својот должник. И што се случува? На крајот му се мери според неговата мерка. За жал. Според неговиот аршин добива суд. Да прочитаме още неколку стикови на крајот од мисли од гората на блаженствата. Е како Елен Вајт сето тоа го, протолку, а, го објаснува. Овде станува збор за луѓе кои што мерат со своји мерки. А кои се оние кои што ви се најпознати во Библијата, кои што тоа го правиле? Еве да видиме. Согледувајќи дека не се во состојба да го одржат законот, имајте, ова е поврзано со денешната тема, тие ќе измислат собствени правила и регулативи за да се присилат себе си на послушност. Кај не го држеле, никој вика од вас не го држи законот што го даде Мојси, они уште и додаваа своји правила за да се присилат себе си да бидат послушни. Можете ли да, да се пресилите самите себе си да бидете послушни? Сето тоа ги свртува мислите од Бога кон собственото јас. Тоа е резултатот. Неговата љубов умира во срцето, а со неја исчезнува и љубовта кон ближните. Затоа реков дека нашиот суд е суров. Нашите правила и онака како ние мериме се наистина сурови. Системот на човечки измислици со голем број претерани барања ќе ги наведе неговите бранители да ги осудат оние кои не постапуваат во склад со пропишаните човечки мерила. Еви суд, судење. Атмосферата на себичност и тесен критицизам ќе ги задуши благородните и восвишени чувства, а од луѓето ќе направи себични судии и ситничави шпиони. И сега еве кои се тие. Фарисеите припаѓале на ваков вид на луѓе. Облечени во облека на собствената праведност, се искачеле на судскиот стол за да осудуваат и критикуваат. Повеќето од луѓето биле исполнети со истиот дух, че не само тие, мешајки се во она што не е во надлежност на совест, што е, всушност, само во надлежност на совеста. Не земајте се себе си за мерило, дури еве во каков случај. Послушайте, немојте своите свакења, своите погледи на должноста, своите толкувања на Светото Писмо, да им ги наметнувате на другите, како правило, и во срцето да ги осудувате ако тие не можат да го достигнат вашиот идеал. Немојте другите да ги критикувате предпоставувајки какви мотиви имаат и осудувајки ги. Кој познава што е во човек? Може ли некој да познае што е во човекот? И дали имаме право да, се, да, да читаме мотиви кај луѓето? Ние не можеме да го читаме срцето. Бидејќи сме и самите грешни, не сме во состојба да им судиме на другите. Кој е без греф меѓу вас, прв нека фрли камен. Смртните луѓе можат да судат само врз основа на надворешноста единствено на Бога, кој ги познава тајните мотиви на делата и секојаш постапува нежно и сожаливо, му е дадено да одлучува за случајот на секоја душа. Тоа е неговиот стандард, неговото мерило. Така, оние кои ги критикуваат и осудуваат другите, самите се прогласуваат за виновни. Ова што кажавме, значи, во Матеј 7 глава читавме и Марко. Оние кои што ги критикуваат и осудуваат другите, значи, според свој аршин стандард, самите се прогласуваат за виновни. Видите, се извинувам, истото го прават и тие. Осудувајќи ги другите се изрекуваат пресуда и себе си, а Бог изјавува дека таквиот суд е праведен. Тој ја прифаќа нивната одлука и врз основа на тоа им суди. Ова е објаснување на ете, Матеј 7. Не судите за да не ви се суди, со каков суд судите, со, каква, со таков суд ти ви се суди со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Ако ние се спремаме за небото, да видиме дело од таа небесна, божествена порота, тогаш мораме подхитно да ги напуштиме тие наши мерила. Понизно да молиме од Бога да Бог не поведе по неговиот, по неговиот пат, да не води на негов начин, и да можеме да просудуваме според неговите мери. Дека му е слава на Бога што сака да не сочува, сака да не спаси, тоа е неговата цел за секој од нас. Спасителот дојде не за да, зато се вика и спасител, не, не, не се вика судија. Дојде да спаси, да помилува, не да погуби, да уништи. Дека му е слава на Бога уште еднаш. Амин.